aya nayo tukaba twayahariye ingingo imwe yerekeye igwirirana ry'abantu mu burundi igwirirana ry'abantu mu burundi ni ikibazo ku iterambere nk'uko bivugwa n'umukuru w'igihugu hekana ubushikirangajwi bw'amagara y'abantu mu ihuriro ry'amashengero ngaha mu Burundi bakavuga ko igwirirana ubundi ari itunga ku gihugu mu gihe bitunganijwe neza muri ano makuru tukajya no kuraba mu karere ka Afurika y'ubuseruko kubyara bikitse inyuma y'umugambi wa leta wo kubyara kubuntu mu kiganiro yaremesheje kuri stade Intwari kwa mirongo ibiri 29 Kigarama umwaka uheze president Evariste Ndayishimiye yibukije ko bituma abana babumurengera ku ntebe y'ishure bikanagora gutegekaniriza kazoza abarundi tumukurikire igwirirana ry'abantu igwirana ry'abantu ni ikibazo gihambaye cyane abantu bafata minenerwe hariho abantu mbona nk'ugasanga afise abana munani abana munani hageze ko bajya ku ishuri agaca yiruka kurondera mubyara we mukuru we ngo rega ngo raba ukuntu wamfasha ngo abana ngo jene nabuze amahera kubajyana ku ishuri igihe wababyara ntibamubwiye ngo uraba uritegura iby'imana yaguhaye bavuga ngo yaguhaye umutwe uryana n'ugutwe uburundi mumenye ko ntibwaguka iyi ni muri murigarira amayeri y'ingene turima mu magorofa tugira amagorofa tugerekeranya imirima none tugire gute iki kibazo rero kigurirana ry'abantu nagomba nsaba abarundi bose umwe wese akigire gwiwe kumva ngo ngo ukubera ngo abavyeyi bibaruka ku buntu mugaca muguma mwibaruka none wewe uzobavyara abene gihugu bandi bace bakurihira nawe ubarihira no nayo mahera azova rega mumenye yuko leta n'igihugu igihugu ni mwebwe rero atamwikora hari tuzopfa nk'abinyoni rero nagira mpanure icyo ni ikibazo nabonye kiraba umurundi wese wese hari n'abatangwe gusaba ko hoba ingingo zifatwa ku muntu abyaye abana benshi tukamufatira ingingo baratanguye kubisaba rero mu buzima bw'abenegihugu nagira mbanze ndababwire ko ari ikibazo gihambaye cyane rero iyo abantu babaye benshi no kubateganiriza akazoza bica bigorana bica bigorana nicyo gituma boro baguma baba benshi kuko nta mikoro asubira kuboneka ni ukuvuga igihugu twakirengeye ejo ntihagire abazovuga ngo uburongozi bw'igihugu bwananiwe mu gihe ari twebwe abarundi nyine turi ko turinaniza mu kuzana ibintu byinshi umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye intara ya Kayanza nimwe mu ntara zirimo abantu benshi aho kugeza ubu havugwa haharugwa barenga ibihumba amajana indwi Sylvain Bakanibona umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Kayanza jeje umibana akamenyesha ko ivyo bituma habaho rimwe rimwe igwirirana ry'imanza zifatiye ku matongo ariko kandi akanashima kuba abanyagihugu bariko barijukira cana umugambi ujanye no kuvyara ku rugero n'inkuru ya Patrick Nsengiyumva ibiharuro dukesha ibiro vy'umuhanuzi wa buramatari mu Kayanza jejwe inkino imibano n'imico kama Kinama, intara ya Kayanza bibamwo abantu bagera ku bihumbi amajana na mirongo itandatu n'icyenda n'ijana na mirongo umunani na n'aya makomine abamwe abantu benshi muri iyo ntara akaba ari nka komine Kayanza harugwamwe abantu bagera ku bihumbi ijana na mirongo itatu na bine n'ijana n'indwi ni ukuvuga ku kilometero kwadaratu habaka abantu igihumbi na mirongo icyenda na bane iyindi komine y'intara ya Kayanza ivugwamo kandi igwirirana ry'abantu akaba ari komine Gatara aho ku kilometero kwadaratu haba abantu barenga amajana umunani kubw'umuhanuzi wa Buramatari mu Kayanza ajejwe imibano ngo ivyo akenshi bituma imanza z'amatata afatiye ku mibano n'amatongo ziyongera ibyo biremezwa kandi na Christian Baranyizigiye umuhanuzi wa Mustanteri mu vyajejwe harimo imibano muri komine Kayanza cyo kimwe na Donatien Ndikubwi bw'imana nawe ajejwe imibano muri komine gatara abo nabo bakemeza ko mu babitura ngo babatunganize mu gihe cy'amatati basanga ibice birenga mirongo umunani ku ijana ari abafitaniye amatati afatiye ku mibano n'amatongo silive bakanibona ari ku muhanuzi wa buramatari mukanza ajejwe imibano avuga kandi ko mu gihe abanyakayanza bose bokwijukira ibikorwa ku bwinshi ubwo bwinshi bwabo butoba bukibaye ingorane ariko zoba ingufu zo guteza imbere intara yabo agatanga akarorero ko intara ya gushikubiza mu za mbere mu bijyanye no guteza imbere uburimyi n'ubworozi uwo muhanuzi wa buramatari ajejwe imibano mu Kayanza aranashima kandi ko abanyagihugu arongoye bariko barijukira ku bwinshi bijanye no kurondoka ku rugero ayo makuru akemezwa kandi na muganga Congera Celestin arongoye intara y'ubuvuzi ya Kayanza amenyesha ko urugero rw'abitabira kuvyara ku rugero rwavuye ku bice cumi 19 kwijana rugera ku bice 34 kwijana muri iyo myaka itanu iheze agahamagarira umwe umwe wese mu bimwega kubandanya guhimiriza abanyagihugu kwijukira kuvyara ku rugero mu Kayanza Patrick Nsengiva ku Radio Isanganiro Harakoze Patrick Nsengiyumva bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya Bujumbura bavuga ko igibirirana ry'abantu rifise ingaruka mm, ku buzima bw'abantu n'igihugu abaganiriye na radio isanganiro kuri uyu wa mbere basigura ko imbere yo gushinga urugo abantu boje inama ku bo bazobyara nayo leta bakayisaba gushinga itegeko rivuga ibitigiri ntarengwa igitigiri ntarengwa c'abana umuntu yo kwibaruka turaja kubigaruka ko mu nyuma ibitigire rero by'abitabira umugambi wirondoka rijanye n'amagara meza biracari bike mu Burundi muganga Donavine w'Imana rungo yishira hamwe ABUBF yitaho ineza y'imiryango amenyesha ko abantu barenga ibihumbi 40 bahisemo kuja ku buryo no gutandukanya imvyaro aribo bituye iryo shira hamwe mu myaka itatu iheze akabona kubuke bw'abitabira uwo mugambi bwo babutegwa n'amahimiriza adakwiye tumukurikire muri iyi myaka itatu ihe igeze turabiye ku byegeranyo twama tugira ku mwaka ku mwaka abubefu yonyine mu mavuriro yayo twarakiriye abantu kurondoka mugabo afise n'amagara meza mu vyigwa nta cerekana yuko hariho kanseri ishobora kuba iterwa n'uburyo butandukanye byaro kubera uburyo butandukanye byaro buhabwa abakenyezi bakiri bato ari hagati y'imyaka cumi n'itanu n'imyaka mirongo itanu kenshi rero usanga ayo makanseri bavuga ari amakanseri apfunwa n'ibintu byinshi udashobora kuvuga yuko uwo mukenyezi yarwaye kanseri kubera yakoresheje uburyo ubu n'ubu bwo gutandukanya imbyaro icyo navuga gusa ni uko uko umukenyezi yegereza guca ariko arakura ariko aragenda ashikana nk'imyaka mirongo ine n'itanu imyaka mirongo itanu hariho uburyo bwo gutandukanya imbyaro usanga bavuga bati byoba byiza yuko ukoresha ubu udakoresha ubundi nk'uko ku bakenyezi bakiri bato hariho uburyo bwo gutandukanya imbyaro usanga atari aribwo bwa mbere umuntu yohimirizwa mu kwinyenza ngo akoresha abantu bakoresha uburyo bw'impanuka n'amagara meza baracyari bake uravye mu biharuro naho vyerekana ivyigwirana ry'abantu abantu baguma bagwira cyane umukenyezi w'umurundi ubu avyara abana baba baba batandatu twibaza rero yuko hojamwo ingufu zikwiye mu guhimiriza abanyagihugu kugira ngo bijukire uwo mugambi w'irondoka rijanye n'amagara meza bishobore no kuganirwa mu ngo no gushiramwo uburyo ariko sinovuga yuko eh, turashika ku ihangiro eh, twihaye ry'uko ibice mirongo itandatu ku ijana by'abakenyezi byoba biri ubwo buryo mu bihumbi bibiri na mirongo itatu ntambamye dukunda guhura nazo ni ibihuha ku bijyanye n'uburyo bwo gutandukanya imbyaro ariko icyo dusaba ni uko umuntu umukenyezi ari ku buryo akumva afise ikimenyetso iki n'iki kitameze neza tumuhamagara yuko yokwitura ivuriro bakamuha umuco kuko hari n'igihe usanga ubwo buryo eh, yarose budahuye n'umubiri wiwe bagaheza bakamuhindurira bakamuha ubundi ingorane zikunda kuba ni uko eh, umukenyezi usanga yituye mugenzi we akamubwira nkumbure ibyo yumvira bigatuma rero nkumbure aca aheba ubwo buryo kandi bwari kumufasha bukamugirira akamaro ahantu turiko tura turashira inguvu cyane cyane ni uguhimiriza imiryango kugira ngo abakenyezi bijukire gukoresha uburyo bw'utandukanya imbyaro bagihereza kwibaruka atarasubira muhira akaroswa uburyo bwo imbyaro kugira ngo zijya mbanyi abakenyezi bashobora gusama bakiri mu kiriri zishobore kugabanuka gutyo rero uwo murindi w'igorana ry'abantu ushobore kugabanuka icyo ni igikorwa turi ko turakora guhimiriza haba mu mavuriro eh, basanzwe babakira haba eh, mu benegihugu na cyane cyane dukoranye n'abajejwe amagara y'abantu mu madisitirigite no mu mavuriro n'abajejwe intwaro n'abaremesha kiyago Uyo akaba yari urongoye umugambi w'igihugu jeje irondoka rijanye n'amagara meza mu amakuru yacu arabandanya isanganiro inama isumba ingimba Isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'indwi muri studio za hadiyo isanganiro mu ihuriro ry'amashengero mu Burundi sinebe babona kwigwirirana ry'abantu ari itunga ku gihugu iyo bitunganijwe neza bigasigurwa n'umunyamabanga w'iryo huriro Reverend Silvestre Bizimana abona ko abarundi bamwe bamwe babyara badashoboye kurera agahamagarira abakirisu babishoboye gukoresha uburyo kama bwo gutandukanya imvyaro agasaba leta guhinyanyura ingingo yo kubyara ku buntu kugira ica intege abavya abyara benshi tumukurikira mu burundi ikibazo shigwirirana ry'abantu kiriho n'ingorane abantu babyara ata mugambi abantu babyara kugira babyare gusa bagaca batamwibarabara ingorane zica ziba nyinshi ko abantu baba benshi duca tugira ikibazo mu mashuri usanga abana ari benshi mu mashuri bakabura aho bicara n'ibindi n'ibindi bikaza kugora leta yaba twari dufise imigambi y'iterambere iboneka abantu bagakora n'ibi by'ukureka abantu bakabandanya babyara kuri gusa ntibabone uburemere bwo kuriha amahera y'ibitaro igihe wabyaye abana benshi bituma ubutunzi bw'igihugu buhura n'ibibazo nibaza ko hakwiye kugera igihe leta ikavuga uti twebwe dushireho ahantu tutarenga nimba ari abana batatu leta izofasha kuri gusa canke bane ivyo bizotuma ba bandi baguma bababyara bakabashira mu ibarabara kubera ubwo buremere baca bahagarika bakavyara abo bashoboye kurera abo bazoshobora kuvuza no kwigisha twebwe inzira nziza tubona yo gutandukanya imvyaro nuko mwobikora mwisunziye inzira yo kuganza imibiri yanyu amashengerero rero ariho atabyemera na ekleziya katolika bemera uburyo buri muri bibiliya bwo kuganza imibiri yabo hariho n'ayandi mashengero abyemera uko nyene ariko kandi amashengero shengero muri rusange iyo turiko turatanga inyigisho mwene nizo tubabwira byose mwaduca tubabwira tuti iyo tubona ari nziza yobiye niyatanga rukambi dayeri ifise ndetse mu muryango w'amashengero mu Burundi SNEB yemera Kristo mu muryango w'abayisilamu naho mu Burundi komibu bavuga ko bahimiriza kugabanya imbyaro biciye mu kumvikana hagati y'abubakanye bakabona ko leta yo imigambi beshaho abanyagihugu kurikirindagije Imana Prote icegera curongoye umucurongoye umuryango w'abayisilamu mu Burundi tuvuga yuko hari inzira zibiri zishoboka kubijanye no kugabanya imvyaro hariho ugufunga burundu umupfaso ntasubire kwibaruka ubuzima bwe bwose hakabaho no kugabanya imvyaro biciye mu kwitunganya abiganireko n'uwo bubakanye kuri icyo cya mbere kijyanye no gufunga imbyaro burundu twebwe muri isilamu ntabwo tucemera kiretse iyo bishitse ugasanga nk'umupfasoni ubwiwe afise ingorane zijyanye n'urubyaro mu gihe bandanya yibaruka byotuma agira indwara zikiyongera asanganywe cyangwa ugasanga abasha n'umukwega n'urupfu hariho n'abandi usanga bashyira imbere gutyo bica bituma rero umwana abaho neza n'umubyeyi akaruhuka kugira ngo ntabyare ntahekana maze agire ubuzima bwiza icyokorwa uruhara runini norushyira kuri leta akamuno yitera ni uko yogerageza gushira imbere imigambi imigambi ituma abo bana ariko baravuka bashobora kubaho aho naho no kugwiza eh, ibikorwa amashyirahamwe imigambi itandukanye kugira ngo baramutse bavutse bashobore kugira ngo bibeshaho igahimiza n'abantu bagakorwa byo kwiteza imbere kugira ngo baba bamaze kuvuka bashobore kubaho neza tugaruke ku biharuro bitangwa n'ikigo cy'igihugu kiraba iby'ibiharuro isitebu aho abarundi barenga miliyoni cumi na zibiri muri bibiri na cumi n'icyenda hagategekanywa ko bazoba barenga miliyoni mirongo ibiri na zibiri mu mwaka wa bibiri na mirongo itanu eh, icyo kigo kikerekana ko mu ntegekanya kazoza mu by'igwirirana ry'abantu hagati y'imyaka ya bibiri na cumi na bibiri na mirongo itanu aho mutore arabigarukako igwirirana ry'abantu mu burundi ryagiye ririyongera kuva bwikukira mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri ico gihe abarundi bakaba bari bagera ku miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana icenda mu mwaka wa bibiri na cumi n'icenda naho bakaba bari bageze ku miliyoni zirenga cumi na zibiri ibiharuro ntegekanya kazoza bitangwa n'ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya ibiharuro istebu ngo ku kilometero kwa darato hakaba haba abantu ijana na cumi na batatu mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri muri bibiri na cumi na gatandatu naho bakaba bari bageze ku bantu amajana ane na batatu ku kilometero kwa darato ni ukuvuga ko biyongereye inshuro hafi zine ibyo biharuro bigategekanya ko ku mwaka ku mwaka abantu ibihumbi amajana na mirongo umunani bazoza bariyongera muri uyo mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu ngo urugo rumwe rukaba rwabazwamwo abantu ba baba batanu ngo murindi munini w'igwirirana ry'abantu mu burundi uko imyaka yagiye iriyongera ukaba uva ahanini ku kurondoka cyane byibonekeza mu burundi ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe onu byerekana ko umupfaso n'umwe yarenze abana indwi mu myaka y'igihumbi kimwe amajana na mirongo umunani ibiharuro byasubiye inyuma gato bikajya ku bana batandatu ku mupfaso n'umwe mu myaka ya bibiri na cumi na bibiri na cumi na gatanu ibi biharuro bikaba bishira uburundi mu bihugu ndwi vya mbere bifise abafasoni bibaruka cane ibiharuro navyo bitangwa n'umugambi w'igihugu jejwe ivyirondoka rijanye n'amagara meza peneser yateye imbere na cane cane mu vyo gukingira abana bakiri bato imyaka yo kubaho ku murundi ico bita esperance de vie yavuye ku myaka mirongo ine n'ibiri mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu ija hafi ku myaka mirongo itandatu mu mwaka wa bibiri na cumi n'icenda ibiharuro vy'ikigo istebu bitegekanya ko mu gihe ivyo kuvyara ku rugero bitotera imbere imbere ku murindi uri hejuru mu mwaka wa bibiri na mirongo itanu abarundi bazoba barenga miliyoni mirongo ibiri na zibiri ni ukuvuga abantu amajana indwi na mirongo ibiri n'umunani ku kilometero kwadarato igwirirana ry'abantu ngo ahanini rikaba riva ku murindi ivyirondoka bigeze ko mu gihugu naho ngo ivyimfu n'ivy'uko abantu bimuka bava mu kibanza baja mu kindi navyo nyene bifise ico bikora mw'igwirirana ry'abantu turabe ibijyanye n'igurirana ry'abantu ku kilometero kwa darato mu karere ka afurika y'ubuseruka aho Burundi ari kimwe mu bihugu bifise abanyagihugu benshi baba ku butaka bungana n'ikilometero kwa darato nk'uko narinda bivuze aho mu abanyagihugu baba ku kilometero kwa darato ari amajana atatu na cumi muri uwo muryango wa afurika y'ubuseruko igihugu cy'u rwanda nicyo kiza ku isonga ku kilometero kwa darato gifise abanyagihugu barenga amajana ane n'inkuru ya uba niyo Afrika iri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara ngo niyo iri ku murindi munini ku bitegire binini by'abanyagihugu kandi ibyo bitegerewe bikaguma biduga ariko muri ako gace nyene ngo no hari n'abantu bafise amikoro make mu bihugu biri mu muryango wa Afrika y'ubuseruko Uburundi ngo bufise abanyagihugu barenga imiliyoni 11 n'ibihumbi amajana umunani nk'uko kazinduzi Wikipedia ivyerekana abanyagihugu ngo bakaguma biyongera ku bice bishika bitatu n'ibice mirongo ibiri na bitatu ku mwaka ku mwaka nayo umuryango wose mu Burundi ngo ukaba ushobora kuronka n'imiburiburi abana batanu ku bijyanye n'abanyagihugu baba ku kilometero kare igihugu cy'u Rwanda mu muryango w'Afrika y'ubuseruko nico gifise igitigiri kinini aho ku kilometero kare uhakaba hashobora kuba hari abantu barenga amajana ane hano ariko igitigiri c'abana muri buri muryango ngo kigabanuka ahubu ubu ari batatu nayo abanyagihugu bose bo mu gihugu c'u Rwanda ubu ngo bakaba barenga miliyoni cumi na zibiri n'ibihumbi amajana ndwi muri uwo muryango wa Afurika y'ubuseruko igihugu ca Tanzania nico gifise abanyagihugu bake baba ku kilometero kare ubu akaba ari abanyagihugu mirongo itandatu na batandatu buri muryango aho mu gihugu cya tanzaniya ho ngo ukaba ushobora kuronka abana bane mu gihugu ca Kenya naho abantu mirongo indwi na babiri nibo baba ku kilometero kare nayo buri muryango ukaba ushobora kuronka abana batatu urakoze oba niyo nkuru mu byo kogwa leta ngo irakwiye kuzirumviriza abahinga mu bisata bitandukanye imbere yo gufata ingingo kugira ngo ikibazo c'igwirirana ry'abantu gitora inyishu mu Burundi wo numwihwezo wa Evariste Ngayimpenda umuhinga mu bijanye n'igwirirana ry'abantu akaba n'umwigisha wa kaminuza kubwiwe ntivyumvikana ukuntu umugambi wa leta wo kwibaruka ku buntu ku bakenyezi hamwe no kuvuza no kwigisha ku buntu abana bari munsi y'imyaka itanu wofata kumwe uwabyaye abana babiri n’uwabyaye cumi tumukurikira umwihwezo ngira nuko aha mu burundi ikibazo kigwirana ry'abantu ari ikibazo gikomeye cyane urabye uko tungana n'ingene tubayeho ni ikibazo cyategerezwa kuraza ishinga abajejwe igihugu hamwe n'abahinga batandukanye ni ikibazo kandi cyatera kuraza ishinga n'abanyagihugu bose kuko ubwiye uraraba ntacyo ziheza ngo zimare Professor Evariste Ngayimpendi kikibazo cigwirirana ry'abantu nico gikoranije kuri uyu wa mbere ibugarama mu ntara ya Muramvya umushikiranganje w'amagara y'abantu n'abarongoye amashengero mu Burundi Dr Sylvie Nzeyimana akavuga ko hageze nimba hatararengerana ko leta ihangana n'ikibazo cigwirirana ry'abantu mu Burundi tumukurikire abakenyezi bubatse bari ku buryo bwo kubyara ku rugero bavuye kuri cumi n'umunani ku ijana baja kuri mirongo ibiri na batatu ku ijana abirarukira mu mavuriro bavuye kuri mirongo itandatu ku ijana bwo gutunganya amahiganwa arizo ntambamyi arizo ntambamyi nyamukuru zikunze kwibonekeza mu itunganywa ry'amahiganwa mu gipolisi cy'u Burundi Colonel Cassien Kabura Jejo gukurikirana inkino mu gipolisi cy'u Burundi akamenyesha ko bategekanya kwiyubakira ibibuga byabo bwite muri kazoza no guhaga no gukarihiriza ubwenge abamenyereza bucana yandi na Jean Marie Vianney kumana. Uburyo budakwiye bwo gutunganya amahiganwa y'inkino zitandukanye zitunganywa n'igipolisi cy'u Burundi niyo ntambamye ikunze kwibonekeza mu itunganywa ry'amahiganwa y'inkino zitunganywa n'igipolisi bisigurwa na Colonel Kasiye Kabura ajejwe gukurikirana ibijyanye n'inkino mu gipolisi cy'u Burundi tugorane cyane cyane uza gusanga duhuye n'ibijyanye na budget kugira ngo umuntu ashobore gutunga amakipe asaba ibi n'ibi n'ibi ku mwanya afite amakarandiri akunda guhuza n'amaprogramme uza gusanga ku mwanya ku mwanya turi dutanga amahera atari make ibyo navyo bikaba byari gufashwa nuko hariho nka litera ijanye n'inkino amahera igipolisi gikoresha ntayiriho iyo litera kuri ivyo hiyongera ko abapolisi begukira igipolisi cy’u Burundi batarijukira gukina inkino zitandukanye zitunganywa n'urwego bahurikiyemwo cya kabiri nuko twebwe nk'aba mu gipolisi twagomba yuko imihigo yacu yoba irimo abapolisi bayikinamo ariko dufise abakinnyi bake baza kwinjira igipolisi tumaze kubibona mugabo hariho abariho bakeneye kwigishwa mugabo turakeneye ko tugira sensibilisation kugira ngo n'abakinnyi baze tubarokirite ari abakinnyi hanyuma tubigishe igipolisi hanyuma bazodukinire imigo itandukanye yegukira igipolisi cy'u Burundi irafise n'ikibazo cy'ubukene bw'ibibuga ariko ngo muri kazoza barategekanya kuyubakira ibibuga bibuga byabo bwite turafise nk'imigwi ya handball na volley eh, ekipe za judo karate na taekwondo bararonse aho dusaba mugabo twambizaje ko twoguma dusaba za kuronka ahantu imigwi yacu yimenyerereza kandi hegukira igipolisi nubwo biruko Colonel Kasiye Kabura avuga ko mu gipolisi cy'u Burundi ko bafise imyambaro y'abakinnyi ikwiye bo ekipe zacu zirafise imyambaro zikinisha ibiri ibiri yose zo iheze uraraba ko bikwiriye ko tugura ibiri n'ibindi ariko murazi ko duteza kugura n'ibirato tukagura n'amatreningi turafise amatreningi ekipe zisohokamo igihe ziri hanze canke tuzikina amafinale demifinale gutyo umuntu atamba yambaye natamba co kimwe n'umuntu agira ati nambaye nabi aguma yirabaraba akareka gukora icamujanye n'abamenyereza bamenyereza inkino z'igipolisi ngo barafise ubumenyi bukwiye naho muri bo abasanzwe bakora akazi k'igipolisi ari bake abamenyereza b'iyo migwi urumva imaze kuba ibiyambere nuko abamenyereza baba bafise urugero icyo tufise ko ingorane n'uko abamenyereza ari bake b'abapolisi ni ukuvuga yuko aho dutegerezwa kugira ibishoboka byose kugira ngo turonke abamenyereza mu minsi zoza turonke abamenyereza b'iwacu uwajejwe inkino mu gipolisi cy'u Burundi amenyesha ko bategekanya guhimiriza abinjira mu gipolisi cy'u Burundi kwijukira kwitwararika ibijanye n'inkino ibikwiye gukorwa kugira ngo habe iterambere ry'inkino nuko haba détection régulière des talents au niveau des centres de formation, de police, favorise faut que abo bantu babaye detekite baca barogorope dans un centre d'entraînement domaine par domaine kugira ngo bace bagira imiselection definitive y'abakinnyi babishoboye neza hanyuma abakinnyi baca baja mu mayikipe icya kabiri ni uko twakora ya sensibilisation mu gihugu cyose bagakunda igipolisi hanyuma tukaronka n'abakinnyi baza kwinjira imbere y'uko tuza kubigisha azero ku bwa koroneli kasiye kabura icokorwa kugira inkino zitera imbere mu burundi muri rusange no mu gipolisi cy'uburundi ni uko itegeko rihamagarira abagwizatunga gushigikira imigwi y'inkino ryoshirwa mu ngiro kugira imigwi ishobore kuronka uburyo bwo gutunganya amahiganwa akaba ari ntunga haturangirije amakuru twabateguriye kuri uyu wa mbere mwakoze kuyakurikira